svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts k. Karmelītu termini. Tātad burts i. Iekšējā lūkšana. Iekšējā lūkšana ir dzīves attiecības ar Dievu. Tā nav jauna lūkšanas forma, bet tā jebkuru dziļu sarunu ar Dievu padara par lūkšanu. Un tagad neliela iedziļināšanās. Daudziem cilvēkiem ir tāda pieredze, ka cilvēks, piemēram, lūdzot sveceļojuma laikā, lūdzas ar tradicionālām lūkšanām, lūdzas ar citiem cilvēkiem, lūdzas arī individuāli. Un var pamanīt, ka mums ir dažādi spēki mūsu būtnē. Ir intelektuālā daļa, ir emocionāla, ir arī atmiņa, kura strādā. Un iekšējā lūkšanā it kā atbrīvo visas tādas spējas, lai atdotu dievam godu. Protams, savādāk ir, kā lūdzamies, piemēram, grupā vai sveceļojumā laika vai kādā dievkalpojuma laika. Savādāk mēs lūdzamies individuāli, kontemplatīvi. Tomēr ir svarīgi, lai visas mūsu spējas, mūsu dvēseles daļas, gan tā intelektuālā, gan emocionālā, gan visas citas lietas, lai būtu atvērtas uz dieva palīdzību, uz dieva žēlastību. Tādā veidā mēs varam, kā dieva bērni, kontemplēt dievu kā mīlestību. Neraugoties uz to, ka esam vāji, kā mums ir dažādi šķēršļi, grēki, lūkšanā mūs padara par brīviem dievā priekšā. Un tā ir tā iekšējā lūkšana, kurā padara cilvēku par dieva bērnu kas ir it kā apņemt ar Dieva mīlestību no visām pusēm. Un var pieredzēt, ka neesam tikai nu, tādi determinēti, kā intelektuāli vai emocionāli, ka Dievs var mums pieņemt kā savus bērnus ar visu mūsu vēsturi, ar visam mūsu ievainojumiem, kuri mums ir. Un tādā veidā mums arī atbrīvot, padarīt par laimīgiem cilvēkiem. Dievā priekšā un citu cilvēku priekšā. Šai līdzīgai atklāsmei, ko Tēvs teica, varētu teikt, ka tad, kad es kā katehēts stāstu par lūkšanu, saka, ir sastādīts lūkšanas tēvreize, ko Jēzus mums mācījis atkārtot, mēs to lūdzamies. Ir ritmiskās lūkšanas, litānijas, ir spontānās lūkšanas, kad mēs lūdzamies ar saviem vārdiem. Un ir arī liturģiskās lūkšanas, vesperas, breviārs tā tālāk. Un visais lūkšanās, tā kā tēvs jau teica, nu, vienā lūkšanā vairāk tur intelekts, vienā vairāk emocijas, bet iekšējā lūkšana, kā tēvs teica, ir tas, kas piedod tādu kā solu, tā kā padara dziļākas arī šīs lūkšanas – bet par iekšējo lūkšanu vairāk jāsaka, atšķirībā no šīm, ko es nosaucu, ka tā ir tomēr klusumā. Sirds uz sirdi runā. Vienīgi lupas vārdus neveido, vienīgi sirds, bet tā atšķiras no kontemplācijas. Atšķiras ar to, ka iekšējā lūkšana kaut ko var izdarīt arī pats lūdzējs. Viņš no sevis kaut ko dara. Bet kontemplācijā viņš ir pilnīgi pasīvs, jo visu dara Dievs. Iekšējā lūkšana ir Dieva klātbūtnes apzināšanās. Tagad vispār ļoti daudz teologu mēdz runāt par apzināšanos. Tā ir kā sinonīms apcerēji, bet ir jāatšķir šie divi termini – intelektuālā un afektīvā sajūtu. Sirds saviļņojas – mīlestības kliedziens, poētiski šādi gribētos nosaukt iekšējo lūkšanu. Tas ir dzīves attiecības ar Dievu, attiecības starp Dievu un cilvēku, un šīm attiecībām ir jāļaujas, lai piedzīvot šo iekšējo lūkšanu kā sirds uz sirdi. Un tā uztur mūsos dzīvību. Ir apziņa, ka Dievs ir klāt, bet Lai to piedzīvotu, protams, ir jātrenējas kā visur. Tas nenāk pats no sevis. Un arī paļāvība uz Dievu ir jātrenē. Mēdz uzskatīt, ka iekšējā lūkšana jau kā jēdziens savā ziņā ir kā liels paradoks. Par šo iekšējās lūkšanas jēdzienu ir sarakstītas ļoti plašas un biezas grāmatas, kaut gan pats process ir netverams – un būtībā ir nekas. Piemērs no dzīves. Iekšējā lūkšanā jāmācās jau no mazas bērnu kājas. Parasti tas sākas katehēzēs. Bērns atnāk uz katehēzi, un skolotājiem ir jāuzber atmosfēra, lai viņš varētu piedzīvot kaut ko. Vispirms jānomierina tās mājas, par ko mēs jau runājām. Kā arī jau maņu <laughs> naktī, jā, varbūt mēs nepanāksim tik dziļu un tādu, bet mēs mēģinām to bērniņu ar sveču gaismām, ar dažādām citām darbībām nomierināt, dziedam dziesmiņu, kā atveram durtiņas, Jēzu nāc iekšā, nāc pie mums. Bērni nomierinās, skatās, kur viņš ir. Tad noliekam krēslu un sākam, te sēdēs tikai Jēzus. Un bērniņš tic, ka tur sēdēs Jēzus. Un manā praksē neviens tur nav sēdies līdz nodarbības beigām. Visi apklust, un tur sēž Jēzus. Un, ja atnāk kāds vēlāk, tad bērns saka, nē, tur nevar sēdēt, tur sēž Jēzus. Un tad mēs mēģinam iztēli izmantot, kas jau būs tālāk nākošie termini ņemam palīgā jēzuītu skolu. Uzreiz nevar piekšējās lūkšanas nonākt. Jēzuīti saka, ka vajag iztēli. Un iztēlē mēs uzbūram kādu evaņģēlīju ainu, un tad mēs mēģinam to sajust savā ikdienā, savā bērna dzīvē šo ainu. Tikšanos ar eņģelīšiem vai ko tam līdzīgi. Pat ja bioloģiskā izpratnē mēs nejūtamies kā bērni arī pēc šī raidījuma svētku periodā bez speciāla garīga pavadoņa arī mēs drīkstam atrast klusumu, atrast mieru un ļaut savā telpā apsēsties, ieaicināt Jēzu. Ziņojums no revīzijas komisijas. Termini iekšējā lūkšana un kontemplācija nebūtu nav – viens un tas pats. Kā galveno atšķirību varam minēt, ka iekšējās lūkšanas gadījumā tiek izmantota piemēram iztēle kāda aktivitāte no paša lūdzēja, tad savukārt kontemplācijas gadījumā tiek praktizēta pilnīga pasivitāte. Ar attieksmi te es esmu, mēs ļaujam darboties vienīgi Dievam. Nav tā, ka tie, kuriem ir kontemplācijas dāvana vai iekšējās lūkšanas dāvana, jo tā ir žēlastība, ir eh, dāvana, dieva dāvana, ir svētāki nekā tie, kuriem tādas dāvanas nav. Katram ir savs aicinājums, sava vieta baznīca, un nevar būt greizsirdīgiem vai par katru cenu meklēt sevi tādu kontemplāciju vai, vai citas garīgas pieredzes – jo katram ir sava. Piemēram, atdot dzīvību par Jēzu, vai atdot kā mocekli, vai kā māte, ir kaut kas vairāk nekā visas kontemplācijas. Ja to darām Kristus vārdā un ar mīlestību, tas ir vērtīgāks nekā visas lūkšanas metodes. Ziņojums no pārpūles policijas. Runājot par iekšējo un kontemplatīvo lūkšanu, mums nevajadzētu uztraukties, ka pavaidīsim kādā veidā to garām. Vajadzīgie cilvēki, bikstāvi, formatori vai grāmatas mūsu ceļā nonāks un noteikti izraisīs mūsos pietiekamu zinātkāri, un pamazām mēs savā ceļojumā varēsim virzīties uz priekšu. Tā nav prakse, ko var izveidot mākslīgi. Svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Jēdzienu skaidrojošo vārnīcu gan vietnē katolis.lv, gan Radio Marija Viļņos veido māsas kalpones Ginta, Inese un jezuītu tēvs Tadeušs. Tas viss notiek viestura vizuļa stingrā uzraudzībā.